Hogoi bat apartamendu kosatzen dute mahasti landa bizitegi eraikina, eta zolan bi apartamendu beiratu dituzte bost egoile zat, denetarat eunta behogoi metrakarratu, sukaldea eta saloina aman komunian apartekatzen dituzte, Bizitegia misioa sortuz alternatiba bat atxeman dute ospitaletik ateratzeko, luzaz bea egon behar baita egoitza berezituetan sartzeko, Alice Brice Fabre, Euskal Herriko aurtzaroa eta helduen zaintza elkarteko arduraduna. Trouver voilà, des solutions d'habitat alternatif pour des personnes qui euh, sont censées rentrer dans des structures type euh, établissements médico-sociaux et pour lesquelles on n'a pas de solution car les listes d'attente sont trop longues. Elgarrekin bizi dira bost heldu elbagituak bi apartamenduetan egunero bizi laguntzaileak hor dira baita ere erizainak, medikoak, ortofonistak, kineak eta abar ororen buru esperientzia zinez emankorra dela itortzen du Julien Tujag Bayonako ospitaleko medikoak. L'expérience va même au-delà de nos attentes, puisqu'on a vraiment des tierces personnes, donc les auxiliaires de vie, très attentives aux besoins de, de des cinq colocataires et qui ont vraiment l'impression d'être chez eux. Jakin behar da ere, departamendu untan mota hortako lehen proiektua dela estrenatzen, beste batzu bidian dira, joan den azarotik elgarrekin dira bost pertsonak eta ondoko urratxa zoin izanen den erraiten dauku medikoak. La deuxième phase sera de pouvoir... Euh, permettre à ces personnes de sortir de, leur logement, alors pas sortir de façon définitive, mais simplement leur permettre des promenades, des sorties, des activités.